وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد Na wataongozwa kwenye maneno mazuri na wataongozwa kwenye njia ya msifiwa innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم Hakika wale waliokufuru na wakazuilia njia ya Mwenyezi Mungu na msikiti mtakatifu ambao tumeufanya kwa ajili ya watu wote sawa sawa kwa wakaao humo na wageni. Na kila atakayetaka kufanya upotofu humo kwa dhulma basi tutamwonjesha adhabu chungu. الله أكبر الله أكبر la Ama walioamini na wakatenda vitendo vyema hao bila shaka Mwenyezi Mungu watawaingiza kwenye mabustani yanayopita mito kati ya majumba yake na miti yake. Humo watastarehe kwa kila namna starehe na malaika watawapamba vikuku vya mikono vya dhahabu na watawapamba kwa lulu. Ama nguo zao za kawaida zitakuwa za hariri. Na ziada ya starehe yao humo peponi ni kuwa Mwenyezi Mungu atawajalia wawe na kauli njema na vitendo vizuri vya kusifika. Basi watakuwa wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kumtukuza na watakuwa wenyewe kwa wenyewe wakiamiliana kwa mapenzi na amani. Hakika wale waliokufuru yaani waliomkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake na pamoja na hayo wakawa mtindo wao kuwazuia watu wasiingie katika Uislamu na kuwafanyia pingamizi waumini kuingia kwenye msikiti mtakatifu wa maka na ila hali Mwenyezi Mungu ameufanya huo ni pahala pa amani kwa watu wote mkazi na mpita njia atawapa watu hawa adhabu kali na hali kadhalika kila atakayekengeuka na hakina katenda akatenda udhalimu wote katika pahala patakatifu Mwenyezi Mungu atamuadhibu adhabu ya kutia uchungu.